صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نص الرسالة يعني او نما ابن عثيمين رحمة خدا لبيت بوي طلبين نسي كبسيار بيكري چونك اوه همو كبسيارة كونيا طلبك ايك طالب العلماء سيارة ابن عثيمين كت رحمة خدا لبيت كبشت از حس كم بمن منهجك دانين يعني وكي نكام جدولك دانين از خسر بچم كاتشتف طلب علمي كم نشتف ده خل که رب العالمين کم ده دنیا خوش رزابم ده آخرت خو سرکفتی بم ده دنیا خوش درستي ريفا مو و نکه نكبتا دین منو و آخرت منو و دنیا منیش شتف وانا همه ده فکر آره بم و از شم و نیا به ایکل واکساش کنیا من علمی در خوبه اینا بیتو از گلن ده دوانیا علمه که آه، هند علم من داس خوبه اینا بید که بیت سبب هنده رب العالمين المرضي رازي بيت ورحمة رحمه خوب مروی دابد جا ابن عثیمین رحمت خدا بید اف رساله بو نویسی ونیا و رساله که اما فايدوه و یه زوره هر کسی که نزران خود دابکت و عملی بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بدأ استيقا رسالة من محمد الصالح العثيمين إلى الابني طبعا نوفينا الويسيا چونك ما شو ده بنوفينيه يعني متشور نافينيا اما اوا وي ابن عثيمين رحمة خدا لبيت يعني بيسيبو فلان كسي حفظه الله تعالى چونکی همون قوه چته هو كرسالك بدنيا فايده مفاتده بيت مشهور نافينيا مشهور چه هاي رساله ما هاي ونيا وام فاي هاي افا بو عام بو همو طالب علمك هر که حس کرد خو خب فیر علم ببید فیر دین خو خب ببید فیر شریعت ببید نیا و فایده بو همه اعتدادی نه بس یا خاصه مثلا با خاصه ببید اما بو همه یهاتی بوده و وقت نیا بکی قرآنش دا رب العالمینی گل جرا ما اف مثالیت اینا بیچه بنا گل جرا دو بما قصه یا گوتی بلکه ناوه ایکی تدا نگوتی یا بلکه هر همون ناف تدا ناواتی و نیا یک هل بس بوچه او جه چه گوتی او جه بو مهات گوتن چونکه مسئله که مسئله چیه مسئله عبرت والگرنیه و مسئله هنده یونیه که تو هکا چتک خلط کر بید که اموی خلطیه نکن و هکا چتک باشیش کر بید ونیه که اموی باشی کن مسئله که اونیا ونیه ناوا ونیه چو ناوی بتنه چه بو مروی زیده ناوید ایمان مروی پی زیده ناوید علم مروی پی زیده ناوید و جهلش لالی مروی چی تو ناوی بزانی آن نزانی از آنم او باجر کی بیه آن کی نبیه او مروف نیا وكينبية ونيا أفا شبنية بهندش وقت رب العالمين نقوتي عليكم السلام وقت رب العالمين نوفي كي وما نقوتي نوفي باجرة كي وما نقوتيا نوفي قومة كي وما یعنی يعني مصلحات وباشيا ما تندكو هم في نوفي چه بكين نظارين ونيا او أمو قصادي أو اجتناف نيفا كويدا وما هاتيا قوتن او رب العالمين مدفت وهم بخوير كين عبرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أما بشتنجي طبعا بشتي رسالة ونيا سلام يمتل يسار وطلبي آه، أبي سيار بكري فقد سألتني بارك الله فيك تا بسيارك المنكربو ودعاء بكري كرب العالمين بركاتي بختناف آه، عمري ويدا علمي ويدا صحة ويدا عملي ويدا وفهن نشارة هندي نوياك ابن عثيمين رحمة خدل بيت جالك يا رحم بيت جالك یا طالب علما وكيف بهاتي بهنده دست بيكش وليا إلى الابنية قلتين من أفا بكي فركي بكري خو يعني یعنی همو طالب العلم ونيا وطالب العلم حساب كن وكي كنا وكي بتشيكت خوير حساب كرين ودعاء بودكات وعبا طبعا دبيا ونيا رأيك همو كاسا كيويت كدين خده بلاغب كات ونيا سحكت همو أو ترحو چاند خو اوه هندي بي سحكت وكي كنا حساب برای بوکت نیا برای گل برای جارا هیش و نیا خوب بلکی اوام رو بو وی برای خوی دینیت که مروف نکد بو که بله. برای خوی خوینه برچه چون که جارا های بلکی برای مروف اوه خوینه کبا بابد ما ایک بن و نیا بلکی مروف که باش نبید اما ایدیه باش مروف او بوید کرد مروف بوی دینا کرد و اول چطور که اونیت کنگی اولالی مروی پیدا دید پشتی ایمان نفدل مروی دا زور بود و پشتی ایمان که حق و راست دا نفدل مروی اوه هنگی لانی مروی پیدا دید هر مروف حقیقی حقه, حقه چه داته؟ حقه برای دیدته اما هنده های ونیا موید منوید ونیا ایمان والمروید کرد که تو گلوی ونیا هنده چتی بکی و متواصلات ونیا گهاندنات بوی پتر الیادی که خوشیات یعنی یه برای که هی برای که ونیا بلکی مروی که خرابه جا هر نوع گناه حقاب کرد ونیا مروف وقت تو گری نیا خاره تو چیه مجلس دگل ونیا چجورا مجلس مدرسه بودن که مجلس که یا دینی مجلس بیت ونیا که فایده مروفی تو بیت هک علی الاقل نه که مجلس کوچش تدا بیت کو گناهش تدا بیت ایلا ونیا مد مجلس که مجلس که خراب ونیا جان دی بحثی گناه او آن غیبت تدا کردن یا دی ناف مجلس ده هاوتا ونیا دینی و بسرمان بسرمانه طبعا تو حسنا که و مدرسه ما و هنده تو گل او برادر خو او برادر گل تاونیا و دینی ده هنگ برایت ای کن و برایت ای دینی تمجسوی گل گلک به بلکه چهار ساعت و پین ساعت لالی برین یه هاره چونکه تو اوانیا یه نافه مجلس بجن خوده هود بشته و پیغمبر هود بشته صلی اللہ علیه وسلم دلیته پی مرتاحه و یه دی بلکه تو ده دقالالی بی تو یه پی چی بی؟ تیپه در بی و عاجز بی اوه برهنده یعنی جارو هیچ ونیا تو. او بر مروی دینی مروی پتر کیف بیته تو پتر خوشیت گلوید بد ال برای خوینه چون که که برای خوینه چی بید هکه بید. هم اکه باج بید نیا. اوه نور علی نور هم ونیا برای ته دایکوبابیه و هم چیش هم دینیشون گل ایک دانیا نیا. اوه هنگی گل گلگ باشته. و ساعت که مروف ساعت که تعبت بر خوش ده يعني ساعت كتكتر ساعة كتا وكي و وكي بچی که خو مرف حساب کرد. هوا سر خود ده ونيا وكي باب خو وكي مام خو همو قوة به سامان هو يعني تعامل وید رخو چانت ويت فيا هو بي اما هكا مروف ونيا بو که طبیعت راق خفت الراق و و هنگی أفا و اخلاق إيمان دار نيا لأن هندش رب العالمين همو قوة احتمال حيث بيغنبري هاتيا كان الله عليه وسلم و بیا سبب هنده که گلک خلق بهتر ناف دینی دا و چون پیغمبر صلی اللہ علیه و سلام خرب بی سبب چی بیا ونی اف اخلاق هوی مازن پیغمبری بیا صلی اللہ علیه و سلام، اف نرماتی پیغمبری بیا اف رحماوی بیا دگر راه چون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رب العالمين بيشت أفا رحمة خدية رب العالمين تدبري كتمرو بك چبوي قل و ونيا أوا صحابة رحو جانتا تو قل قل كنار بويا راحت بوي بهندي هول تخرب بونو وهو رب العالمين بنا سبب هند ونيا كا اف دعوة پیش كبتو عالم ايمان بيتو تقل پیغمبر دابن صلى الله عليه وسلم اما هكا خدية بيشت پیغمبر صلى الله عليه وسلم هكا تو هيك أخفت الرغبوي در رغبوي لم فضوا من حولك ورحو جانتا چه نبتن خرفانا بل بلند دي بيني علماء دا وقتی دبیجنه بحثی فلان عالمی دیه تکرن دبیجنه گلک طلبه هبون گلک برادر هبون گلک خلکی گوچه خدای بود دبیجنه گلک راحت بو نرم بو طبعا پشتی پشتی دکا کتیبه سر حقیه و راستیه بید پشتی به هنده اما دبیجنه عین عالمه که دی دبیجنه گلک همون گفت منهجویه بیه عقیدویه درزبیه بس بشتا طلبتوی گلک لالینت ما بوده بشتا بو آن گلک خالق لی خروانت بو بوده بشتا چونکه آخفت الرق بو و گله جرا و بری خوانیا رزیل کرد و تشکان ده و به هنده بشتی طلبه لانینت یا اون جراهای خو مذهبیه یعنی مذهبی بیه و یکی ونیا و مذهبانه که گلک و بین بس بیش مذهبی بی نمایه وان و نبیه بودی چون که خوی طبیعت چی بیه طبيعة رغبية وافترابية نمعنا وانيا منهجوي عقيدوي درس نبیه یه درس بیام و ما واشتونا چل مروفيت مرویت کرد مروفيت كان بجاوه يكل آه، ورحمة ونرماتي وكل لالي هبي نيا بن عثيمين رحمة خدا لالي هبي ونيا كلالي هبو سر ما همو بسلمانة بيتبيا ما أذا هبيت قل رحو شانت خو وقل آه، برايت خوي بسلمان فقد سألتني بارك الله فيك أن أضع لك منهاجا تسير عليه في حياتك ويتم منهجك منهج يعني ريكه ممرکه که قتا ابن ابن رحمة الله عليه بی في سيارة من كربو و از بخو جیان خو سر ریوک چم ریکه بید بو آخرت منو بو دین منو بو دنيا من از پیچه سر سر فیراز بگو گوته بمن فی منحجه دانه طبعا من یه افعب خو آخفنه که چیه؟ بسیاره که يا یا من یه بسیاره که گلک معظمه چونکی افعب کلمه که چو جارتو نشه اجابه یک یعنی کلمه تو نشه جواب بده و برنده هف بسیاره گلک مازلا او همه ما اود وید یعنی یعنی اف بسیاره ما همه ما همه ما اود و یعنی مروفی ریکک هبید مروف به چه به سر بچید که هم آخرت آخو مروف به سر فراز بید و دین مروی تدا بید پاراسون و صد دینه که حق بید و دنیا خوش مروری تدا چه بید؟ به سر فراز بید چود با تقصیرید گل کسل چشت الوانه نه تکرن نه آخرت مروفی نه دین مروفی نه دنیا مروفی و رب العالمين طبعا وقت منهج خو قرآن ذريكري وحديث بيانبالي صلى الله عليه وسلم والسنة بما ذريكري هربوا في هندية ذريكري هربوا في ايك بجمان ده قرآن وسنة بلي طبعا قرآن وسنة بس ما كمان قرآن وسنه نخينين ودينتين ومعنوي نظرين ما بس تنه بجم قرآن وسنة ونیا چرا کرد؟ فایده من نادن نیا گشت هر چرا یکا باشه از بخوام برم؟ ولن تی قرآن وسنة او خب خود درسته آخه نه، حق یا درسته یا جه خوده بس که از دی قرآن و سنت نه چونیه مهد برای آن نام نه من منهج ما عقیده ما آخر درسته دی قرآن و سنته بس تو زانی قرآن چیه؟ تو زانی سنت چیه؟ ونیا تو معنا و زانی تو زانی ونیا عقیده چیه تو زانی ارکان ایمان چنا، ارکان اسلام و ونی اسماء الله خصنا چنا و اوا او چشتن ایمان مروی پیتش کرد و اوا شتد مهم ناف دنیا تو زانی طبعا تو نزانید بس ونیا کی به بقای مروی برکه بید والله من هجم قرآن و سنت ارزی قرآن و سنت چم افتن اف جواب چل مروی ناکد چه فایده اینا گهی تمروی نخواه یا ونیا جواب که حقا یا درسته بس فایده اینا گهی تمروی کمروف نظامید وإني لأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الهدى والرشاد بجد أس أبا <coughs> بن عثيمين رحمة الله عليه دعاء كات بجد أس دعاء خازر رب العالمين كان أن يوفقنا جميعا يعني توفيق ما بدأت دلت ما بري بدتا آه، حقية وراستي أفا توفيقه أفا توفيق رب العالمين توفيق يعني هو الكل يوم روفي بدل مروفي شرين كت أو حقية وراستي وجناح وخرابيش بدل مروفي راش كت لما فيه الهدى والرشاد بجد رب العالمين توفيق ما بدأت بري ما بدأت آه، چه و چه بردن مشین کرد هر شتکی هدایت ده بید هر شتکی هدایت ده بید هدایتش بالعکسی چیه من عسير ضلالتها يعني رب هل شيء شتك كده هبيد بري مبدته وطبعا ها يعني ما ضلالته چه ليكت دير كت بوقته مروف شو سر هدايته يعني دل چه دير كبي دل ضلالته دير كبي شو جرى هدايت وضلالات ناف دلي دل چه نهه كومنابن كومنابن كو بجوالهان ده اول ناف دابن وانيا اول مروفه كه مهتدية ويا يچيش يضالش يا اول چه نابيد هل ده ايكي الواده چه هیکلوا ده ها به دنیا ده سر یادی ده مسایطر بید و یادی نهلید اجا آن ده هدایت حتی بخود سبب هدایت کاری ده هدایت هید مسیطر بیتو و نا نهلید یا اینجا چه لهد یا این ضلالت ده هید مسایطر بید و هدایت ده نامینید و هدایت همو گاوانیا یا گریده دلاوه یا گریده وی علمی و وی حقیه ونیا اوامرو زانی تو ایمان فتینید والرشاد أما الرشاد من ناف چه طبعا إيش يعني حقيقة وراستية بس رشاد بحسي چيه بحسي عملية رشاد بحسي وي عملية وحق بيت ويا راس بيت يعني يا يعني يا رب العالمين توفيقه ما بدت بوي عملش وي كاري أبي مروي كده بكر أبي مروي تيتا قبيل كرن كان يدي عمل المروي هيتا قبيل كرن هكب وخده بتنه بيت إخلاص ده بيت واتباع بيغمبري تذهبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن دش وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هذا به هر دوكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصفتنا بود بجد كد بجد صحابات من يتشبون من يو خليفات من وصحابات من راز من أخذ الهما بيتيه چطور بون پیغمبر بجد صلى الله عليه وسلم علمه و او علمه هدایت بو حق بو راز بو وعمله و همو چه تذهبو رشاد تذهبو يعني صواب و ودرستي تذهبو برهندش به پیغمبر بجی صلی الله علیه سلم خود دیوا هرن و دی سنت و هرن چونکی او الهمو کسی که دیرتر بونه چه؟ البدعا، الضلالتا قد کس وکی وا دیر نبیه الوهنده برهندش وقت وا چتک دیتی ونیا الوا بدعا و ضلالت هاتی نداره ونیا چه آلیکی؟ این کاریا لیکی گلک مازن یه دانای ونیا وقت عبد الله بن مسعودی دیتی و نیا وقت ایک هاتیه لالی عبد الله بن مسعودی و بهاتیه گوتن و نیا که فلان جماعتی ترابین خربین و حلقه که گره دای مزگفته پشتی مرنا پیغمبری صلی الله علیه و سلم و ایک و صد بر یدنا لالی خوی چی بید کن؟ ذکری آه، بید کن و بجن سبحان الله و لله و الله اکبر و لا اله الا الله و تزبیحاتنا بید کن و نیا چو چی بید کن؟ این کاری لیاتا کرن نیا گوتش تو ونیا که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نهایت کرد مع العلم واجتنا شو ذكرت بدعي نكب نتكرن او تكرنا من پیامبری کنی صلی الله علیه وسلم بس چونگی طریقه وا و ریکه وا او نبوه که پیامبری بس الله مشتاقی گله که چی دارن گله که معاظم دارن بر هندی او حس کرد بیت سر هدایتی او حس کرد ونیا که بجید ولا الدين هم بی دین الانترنت اف انترنت داره يعرف انترنتات يدري يعيد بجد يعرف انترنتات داره والله دین ما هم بدال بودن ونیا أفاد دین كان جي بدل بي ونيا هندي ام دير كافتينا الوقت پیغمبراتیه و پشتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم و صحابه و تابعیه دین یه چه لحاتی؟ یه دست هات یه دست بدان یه هات یه دست بدان هر ایکی ونیا چونکی علم کم بی و زانین و شرعی کم بی یه هات یه زیده و یه هات یه چش یه هات یه کم کردن، یه هی هات یه بزر کرن و یه هایی یه هات یه چه؟ یه هات یه زیده کرن هفه یا هبی اما وكي اصل بي هر يچي بي هر يما يوا رب العالمين وعده داي يقولي از هلم و اصل بي حقيا بي هر يما و اجا بي جيه كي گلك چري هاد بيد گلك بدل بيد و جيه كيش گلك ونيا هو بدل نبيه وكي ام همو زاي ونيا دبجن فلان منطقه گلك شرك و بدعت داي زورن و فلان منطقهش بشت كيمن ايه سببك چيه یعنی یعنی جيت گل جيه چلتين بدل بن بعد من برهند انترنت چه دینت حق و یتواز بومه چه نکنی یعنی دینت نی بومه نه اینای نداره اما گلک جراب ریکاوی انترنته ونیا اوپریکا توی سر چه هل بی؟ توی سر حقیه هل بی ونیا که خلطیه که یاد یک و چند سالت نزانیه نو که او بوده چه رید کرد؟ او بوده تین داده بشته او خلطیه او چه نیه؟ او دینیه او بدعایه ونیا و سنت اول دینی نه آتی اول اسرائیلیات آتی رخجی آتی الفلا آتی و نیه کرب دین اسلام بود بنا و این آتی و خلق یه سر چود خلق یه سر چوی و نوکش و خون نوکش و که هو و نیه علم و دانین و افشته پیش گفتی گل هند داشت جهت هنگ و نیه هر چنه هر یعنی هنده ملاک کشتک بگوته خلاص اولالی و چیه شریعته و حقیقه، جایی که آف ملوئی خدایی نه ترسید و ملوئی که خرابید بلکه شده چی بود بجید، یه خلط و آف خلطی انا فایده ده چی لحظه؟ دیوی تا دین دیوی تا دین، بخشون ده حتی صبح مشتی ۱۰ ساله دی، مشتی ۲۰ ساله دی، ۳۰ ساله دی، ۵۰ ساله دی ملوئی که دی هاتو، آف خلطی بود درست که آف دی چی بجنه؟ جامعه دینه نی اما چو دلیل هندنی نه که ونیا دین نیت نه دلیل دین تی تگوری نه اصل ونیا وقتی گل ایکی گوته در خدا بود بشته و پیغمبری بود بشته صلی الله علیه و سلم اوه دین چی بوده بجید دین همه حق تره و همه راست تره هم ونیا بلکی هم سر بینو و من فیر بین ونیا او چی بینه او خلطی بینه ونيا أو تشت الديني نبيا ونيا ما هو حساب كري الدينة ونيا أجار هاي شرنية أو مروف يتشبن من جناح كارمن چونك هو يواتي نشدان ونيا آن علم نبيان كتاب نبينا هر شتكي بید بيت عذر هبن ونيا رب العالمين لنجريت اما وقت زانی یکی هيك قلت اف أف آيات اف حدیث حديث صحيحة پیغمبری صلی الله عليه وسلم زان أو دين حقه وهو راسته أو أسر مادم مخالفي بيه أو يشيه يخلته اجا هر کسی گود بید هر کسی کر بید ونیا اوه یا چیه؟ یا خلطه اوه کی امید فیر کرین؟ پیغمبری امید فیر کرین صلی الله علیه وسلم و نیه که رب العالمین قرآن گفت یا ایوها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله جد گلی نیما داره چجا نبید آخفنا کسی که پیش یا که بیخن؟ پیش یا خدا پیغمبری بیخن علیه الصلاة والسلام همو گوه هدایت ات علمی دا و العقیده دا و ورشاد العملی دا ونیا که اوه لالی که دید دست کوید لالی صحابه لالی و اوید گل پیغمبری داجین صلی الله علیه وسلم همون گفت گل واده هی جهت خدا نکتبش به هند دعایت کرین خدا نوی رساله یه گوتی که رب العالمین به هندی بدت ما توفیق ما بدت بو هر دوکا هم علم ما و عقیده ما و بیروبایت ما حق بن و راز بن و هر او عملی امش کن یه چی بید یه حق بید و یه راز بید و الصواب و السداده همش هر بحثی هندی الصواب یعنی یعنی هو حق يا راس يدرس سدادش هديسا بحسيه ده يعني حق وراس وأن يجعلنا هداة ودعاء كالبشتغان دعاء ودا خاز رب العالمين كان كما كتل واكس أبيت شلبين أبيت هداة يعني شلبين آه بنسا هداته سر راستيه مهتدينا وعالمش بري وبدين هداته وراستي يعني أم خو بين سر هداته رب العالمين هداته وراستيه وحكيه بدأت أمرو بيه و بشتینگی ول مروی بکت که مروف دعویش بو بهنده و عالمی سر دست مروی چه بید؟ به الناف هدایت و سر هدایت دا صالحینه مصلحینه و هم خوب بین مروی چه؟ مروی باش صالحینه یعنی رب العالمین مبکت و مروی باش صالح یه همو گوه کن مصلحینه و چه بکن؟ خلکیش اصلاح کن خلکیش اصلاح کن و چه کن؟ و اول مهمه مهمه پیغمبره اصلاح و چه کردن همون گفت مهمه که مهمه پیغمبره فساد و خراب کردن همون گفت مهمه که دشمنت پیغمبره و دشمنت حقیه و دشمنت راستیه و او چه پیغمبر پیهاتین همون گفت بلوه اصلاح تیده کردن و او مخالف گل پیغمبر علیه الصلاة والسلام همون گفت بلوه چه تیده هی فساد تیده هی بلا کراسه که جوانی بکنه بره بلا بین نداره ونیا والله هم حقوق الإنسان والله حقوق المرأة نعم دفاع عن حقوق النظر شكي ما ده مخالف شريعتية همو چيه؟ همو إفسادة همو إفسادة شو چه تدانية؟ شو إصلاح تدانية بعند أف دعوات النكات هنا كمان همو قوة ده كتا دعوة كدنيا والله بحقوق الإنسان بحقوق الرجل بحقوق المرأة بحقوق الطفل بحقوق النظر شيا وني هزار نوع حقوق وهزار نوع منظمات هنا داري وأوجتواها كمخالف يجبيت مخالف قرآن و سنت بید همو چیه؟ همو فساده و همو افساده همو خراب کرنا مروفايا همو خراب کرنا وين نظامي أبا رب العالمين دانا ناف مروفا دو ناف في في اه، دنيا دا داناي أما كانجي إصلاح بس يد كيري دا بس يد وي منهجي دا وي ريكي دا وي ديني دا أوا خده بو بيعنبنا هناتي برهنده الشعيبي اه، عليه الصلاة والسلام شو قلت قومي حقوقت إن أريد إلا الإصلاح ما استطاعتو قلت او من از بهاتم و أس بنية دعوه بود کم چیه؟ اصلاح و چی کمه در هند او پیغمبر بهاتین همو گفه او اصلاحت ویره دهی یا غیری و همو گفه افساد یا دهي چو جرم مروف برا پیچه لنهید به سر رینه چونکه او هو هم خو همو مروبه که سر باطلی بید باطل خود چی لید کرد؟ نمیش نما باطل اوریک و جهنم و اوریک و خلطه اما دی چی لید کرد؟ چی کراس کته درسته که جوانیه و حقیه دیگه دوری بشه دوری حقیه و راستیه و از دفاع فلان کسی که من بویه و ده حق وینه تخارن و ده حق نزاچنه تخارن اما وکی دیش دروه منی یعنی او کسی دعوه هنده کن ونیا بجن والله حریتی و بجن حبیت هر جرکه که کتی و بکتی هر جه که بچیت و بچیت هر حرکه که بکتی و بکت هر شرکا دلیوه بچیت و حس کرد ونیا نابید منع لبیت کرن اوام روانه ونیا و بوهده او وقتی و آخفنت کرد و دعوه بو وشوید کرد نه هنده اونیا دا بو چاوید که جنو جنوه و دا جنوانیا حقی وابطه دان و دا باش ببن نه اما بو چیه؟ بخاطر خواه بخاطر خواه دا او کیف خو سحکمه که نه هر که هبید هر شته که گل های کنونیا کیف خوونیا شته شهواتت خو او شده نفس خودونیا جیب جیب کنونیا او چه ده دی بینی اوی مروفی ونیا ده ادگل مال خوجا که خیزان هبیت و جن هبیت ونیا واشتنه ونیا چو خوجوان کرن و و چو آخفنت خوش نیده اما ادگل که هی گلوی موظفه های او ادگلوی دوامت کن یعنی ده همه روزه هنده خود جوان و بر خوراچی تو ونیا با او بری اینگی ونیا وقتی هم موظفه نبینه ونیا افراخ نه و افشوره نکریه اما وقتی چی و وواتی ونیا افشوره کری و او واش دانه و واخ نه بواد کت و او خزمت بوه موظفه کت ونیا بو مال خونا کت و به خزانه خونا کت نیا همو بو هنده همو بو هنده ونیا ده خو شهواتت خو دیف دیف چونه شهواتت خوب کرد جوا کسانه ونیا همو گاوه دهو این نداره خو خب على اساس کن مروفت نه؟ مروفت باشیه نه و باشیت کن و یه باشیه بو خلکی بلاود کن اما وکی دی مخالف شریعت همو چیه همو افساده همو افساده بس او منهج پیغمبر پیهاتین علیه الصلاة والسلام او منهج ونیه که مروفه اصلاحت کرد فاقولو، هفت جواب ابن یا رحمت رحمة الله دست بید کرد بگم بیشتر او منهجه تو حس که سر بچی جیان خدا در سر پیراز بید دنیا و آخراته و دین بیت پاراستن بشتره از بیجمته اولا مع الله عز وجل بشتی اولی دیگه تو اتگل خدا دا بی همون گابه اولا مع الله عز وجل بشتی اولی دیگه تو هم گابه رب العالمی دا بی <clears throat> عزة يعني همو او أو هما آه قوة ترى و به سرکفتی ها کس خواب یک گهینته و هر رب العالمین چی و حس کرد ایکی عذاب داد یا هر مصیبت کو نخوشه که بوده كسنش کس نشه منع و عذاب و نخوشه کرد له و جل یعنی چیه؟ ها یعنی معظمیه یعنی هم احرص على ان تكون دائما مع الله عز وجل بجد يا رجبة هندي فاتو همونغا بتبيت جل كده بي بتقرب العالمين ده بي طبعا شتوف دمرو بتقرب العالمين ده بي ومعنى شيا ونيا وقت جل جواب الكمل بيع فاخته هو قال بدنيا كن مع الله يعني تقرب العالمين ده و يعني تو وني ونيا عوجته خده بوتا ريك بيداي وبوتي تبكى وبوتا درس كريا بكه یعنی هنگه بود بیت واجبت یا کی یا خدا بود که نکرد یا چه کی یا نکی و همون گفت خدا سر هزرات بی سر دلیت بی تو چجا ربانیا غافل نبید که رب العالمین اوه مع اللهی اوه معنی من بدید گر رب العالمین نبید گر رب العالمین دا و گر اللهی دا یعنی اوه یعنی هزرات و دلیت همون گفت خدا بیر نکی چون که هک مروری و نیا همه گفته خود بیرام مروری بود صد دل مروری دبو وقتی تو چی گناه حک دکی دی بیرا و تو نبری کی وقتی آتی بوده تقصیریت واجبتی دا کی و نیا نویج که دی تأخیر کی یا نه کی دی بیرا و نیا ترسیل رب داده چی کی دی ربی واجبی کی اما هک مروری گریگی ندا به مسئله و مروری خوفیر افندنه طبعا افت چه داده خوفیر کرنه خو فکر کنه همه گوه تو دلی خو هزار خو بیخی اصلا بکا کی تو ادگل که دا ونیا و کیه تدمینی تو کیه ها گالت هی رب العالمینی فقط یا مروف خو خو فکر کرد و خو فیر افندب بکرد خو فیر ونیا نافت خوده بکرد خو فیر واصفه دا بکرد اوید رب العالمین اما هنگی ده اچتن ناف دل مروی دا چه بید نه اچتن که ونیا هر دو بجد والله ما از گر رب العالمین دا نه تو یا مروف خو فکر کرد وهو في كرنا وتوا آياتا وحديثا وخيني ريد بحسي رب العالمين كتو مدحيت رب العالمين ونا والصفات رب العالمين تدا هذا ايك الوا سببك منو فهمنا رب العالمين دمي مستحضرا عظمته استحضار يعني تو حاضر كي حاضر بيت همو قبل نوف دليتا دا چه عظمته ومعظمتي رب العالمين چونك هكا نالي رب العالمين معظم بيتو دي چه ده؟ گرنگيه ده وقتی به گرنگیش ده ده امرتوی جی جی اشته یعنی حرامش داخل خله پارزی متفکران فی آیاته یعنی هزرا خود و آیت خود دا کی هم نشانت رب العالمینی بمدانای و آیت دانای الکونیتی کونی یعنی اون ناف دنیای دا و ناف بکونی دا جروجة هيبة عثمانة استيرا بحرا حيواناتا طیرن، حشراتا هر مخلوقه که هبید همو چنه همو آیتن آیت چی یعنی علامتا نشانه سر که سر موازناتی رب العالمین همت بجن آیت متفکرا فی آیاته الكونیتی چونکی رب العالمین پیغمبر بس الله علیه وسلم بجتما تفكروا فی آلاء الله بجن هزر أخو چه كان کن؟ نعمت خوده ونیا او هزرا خود و مخلوقاتنا دو کن اوید رب العالمين چه کرین؟ ولا تفكروا في كيف في الله بیش فکر خود چی دانه که؟ آه ذات رب العالمین دو کبچه چه او چی اشتاف و تو نیا و نیا اوه تو ناگه چه حقیقتا تو ناگه چه راستی ها تو بیجی و نیا ولاده چم هزار خود رب العالمی دو کم که تو و تو نیا و چی پیک هاتیا تو ناگه چه حقیقتا بو چونگی لیسه که مثلی شیون چیه وکی که نیا؟ چیه وکی رب العالمی نیا حتی تو بیجی و نیا هویا هویا هویا تو نشه تو فکر خود دو که ده بال بی به هندش پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیشان مدد که هم فکر خود چه داب آیات آیت خود داب کن آیت خود مفکر خود آیات رب العالمین دا و مخلوقاتنا آن کرد دی ایمان ما رب العالمین پید بید دی ترس رب العالمین پتر بید ناف دل امرو خوش بیان رب العالمین پتر بید ناف دل امرو بیدا مازناتی رب العالمین دی ایجار و نیم رو زانیت و نیک رب العالمین چند مازنه چند حکیم همش تکشی ناخود دنای هندی مرو فکر خود داب به بر هندی اوه ایک هيك العبادات ونيا مروف چجا ربلا بكيم نقريد و سفكاتي بنا كران ونيا برامجك علمي بيت سره ونيا تلفزيون دا بحثي هر هيك الفا عالمانا بكت ونيا بيت رب العالمين وفا مخلوقاتنا بكت مروف سحكته ومروف ونيا هيك الچه كي وقت تو سحكه و ونيا هر وكي رب العالمين يقول ونيا تشيكرنا عرض وعثمان و شب و روز و همو چه همو آیات و نشان المنیه بو که که فایده لبرگیرید لقوم یتفکرونه و او هزرا خود داد کن فکر خود داد کن هر اوه که بید بس چیه منیه نا بروفتی یا خوشیار بید جار های اوه وی برامجه چید کرد منیه او تاوید منیه او وقت تین در او تاوید منیه در بشتتا اوه طبيعته قلك بقوته أنا اوه نزاد شيء ونيا أما إيمان هيك اوه كي شيء كنيا اوه طبيعتي اوه شتا شيء نكرينا ونيا أني بجن اوه غضب الطبيعة يا يون اوه نزاد الطبيعة يا ونيا تشوش ونيا همو اوه كيا همو قدرة الله همو إرادة الله همو خلق الله همو شيء كنا رب العالمين يا وحس كنا رب العالمين يا بر هنده مروفت بیا و هنده شبید اما وکی دی سحکرنا و برامجانا ونیا که ابسانای بونیا جارا هید بتبحثی حیوانه کی کد اول چند حتی مازم بی و او خانویچی و چی و دشت چشکت و خداان کرد و هر که او هبید و نیم منوف همه پیچه ده همه مازناتی رب العالمی ده پیزانی برند ده هر که او بید و نیم اول همو چنه همو عبادتن همو عبادتن و نیم برند ده التفكر فی آیات الله و مخلوقاتی و العبادات رب العبادت القرآن ده قرآنی ده ما هو و پیغمبری قلت الله ما و الله وسلم جلای جرامت ها در بهود کو فکر خود چه داکین؟ فکر خود و مخلوقات را داکین ای که سبب ها کو ونیاد تو گل که داوی هم گوه؟ به گل رب عالمی داوی دزانی چوش تک نهات یا چه کرم به حکمت دزانی ونیا اف کونه و اف مخلوقات ناف وی کونه دا همو کی عرفت بد؟ همو رب العالمینه و همو إلا و باشیه، همو حکمت یا ريفا و ونيا ابدی ريفا برنا رب العالمین یا ريفا میگی عبد بروی پیدا بید اما مروف ونیا خودیر دل بهنده نه ولی ما مشهوره ونیا مروف خو حشر دل و مثلا ندا طبعا سبب که کو ایمان مروی خودش چه بید کم بید سبب که کو ایمان مروی رب العالمین کم بید اما نو که ونیا وقتی گلک جرا خوب فتش که عجاي بنا هر مخلوقه که رب العالمینی. بس یا ما چیه؟ آن ده شكلي بو کشی آن ده تقل یعنی همه چه تعدادیه؟ بناو بینی و یک فکر تعدادیت ایلا کم نبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إلا كيم نبن ونيا فكرة أخوة إذا كتبشت أفا رب العالمين يتشكري ونيا ويقا ويدي بيروي المازات يا رب العالمين يتبا ودبشتك ونيا رب العالمين يشتر أفا بجواني وريكو بيكي يتشكي كيم هاي بهم يتكن أما أغلب الواني همو چيه هم ونیا بس هویا وکی و وکی ونیا واشتن و بینی گلک جات تکرن ونیا فنده روش دهه تگرتن هیل دهه تگرتن ونیا زلزال دهن فیضان دهن اوه همو غیری بسرمان ونیا یه فیل ونیا بس شکلا قلب کشه و ناب کشه نزار چپ که ونیا واشتن هر پیش و ونیا او اما بوما ایماندار چه گوت من و حالتانه دمرو بکرد ونیا از را خود و آياتنا نكت ونيا وما نرسل بالآيات إلا تخويف أبا همو بترسال درامنا همو بهم دادم بخو بقرنا بتوبته أما بين ونيا قل بصرمانش دا كيمت هين أما بجنينا بس كيمت هين كوا عبرة بقول چه بلدرن الفا آياتنا بلدرن مثل خلق السماوات وكي تشكرنا عثماني والأرض وعرضي <clears throat> وما أودع فيهما من بالغ حكمته واشتي رب العالمين دانو الناف عرض آه، عثمان هذا من بالغ حكمته يعني همو كشارزا وحكمته رب العالمين ياتي دهي چوش نات يا چكرم بيچه بحكمت شول هر هو چوش نيه إلا هر اكي شولا خواه هي هر اكي فايده خواه هي وباهر قدرته ودليل سرده ونيا كا قدرت وشيانة رب العالمين جلك چيا جلك معظمه وعظيم رحمته ورحمة رب العالمين جل جل كمازنا ومنته ومنات يا رب العالمين السرما منات يعني شيء ها يعني باشيات قال مكري وشتي ده ما بيشه بمقابل بمقابل فهموا مناتك رب العالمين دنيا منات رب العالمين قال مكري بيش هكا تفكر أخو تذاكر ده بما هذا ديار كبير دي بما ديار بك رب العالمين حكيمة هموش تكي جي خدا دانا چش تكيش هاو چه إلا بباشك مصلحتك و با هر قدرتی دی دیار بده شونیا کار رب العالمین قدرت و وی گلک موازنن چو حدنی نبو چه بو شیارت رب العالمین و قدرت اوی و عظیم رحمته و دیو مدیارش بدنیا کار رحم رب العالمینش گلک و جلک گلک و گلک منتی چه مهین چی گفت بو ما اول ناف دل مدا چه بو بدنیا دیتا یقین که درست بیت هموش تک خود بو تدانای چونکی گلت اوزانی رب العالمین چوش به حکمت چه نکریه ونیا رب العالمین هموش تکیل و مصلحتک و باشیه دنای هنگی تو زانیش هر چتکیت بیشتر تب که هر چتکی بیشتر تب نکه ایلا چیاتی دهی ایلا باشیاتی دهی بر همدش علماء پتر همال که ترسن رب العالمینی انما یخش الله من عباده العلماء یعنی پتر همال خودی ترسن قلمان بوچو كي او وا اف حقیقت دیار بن اف راسية ديار بن بر هنده ترسیانویل خودی الهما چطره؟ همه بتره و علماء یه گوتی شونیه یعنی یه چی گفته دید؟ ای خدا نه ترسید یعنی بزنه چی نیه عالم نیه میگه بلا چند شهاده ها و چند کلیا و چه و همه خلاص کردن بس مادم خودی نا ترسید بزنه چی لاری نیه نیه عالم نیه و آیاتی شرعیتی و آیاتی شرعية يعني متفكرا في آياته یعنی یعنی یعنی هزر چی درش كي هم آيات الشرعي آيات الشرعي وكي چنان يا وقت آيات القرآن ده أو حديث البيعنبري ومبودين صلى الله عليه وسلم أفا آيات الشرعي ده عندي آيات الدين روج و و وأفانا بجن آيات الكه الكونية آيات الشرعية والشريعة وده ومينوية كقرآن وسنة ده يعني واش بخيني وزراخو تدابكي التي بعث الله بها رسوله يعني أو آيات خده بيعنبري خبه براي كريم ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ويجار ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجار پیغمبر صلى الله عليه وسلم خاتم یعنی یعنی چيه؟ ديمايك ديمايك پیغمبره پیغمبر ما محمد صلى الله عليه وآله وسلم طبعا اگر تزانيش نيت هزار خود آيات خده داشت کرد تمعنا آيات القرآن زاني وشرح حديث پیغمبر زاني صلى الله عليه وسلم اوش دیسا سبب که کو چلانی منوی پیدا بید مازاتی رب العالمین اودی تو همو گفت گل که دابید همو گفت گل رب العالمین دابید جا مروی ایماندار همو گفت هویه همو گفت ونیا جیان خو گل که ريفت بعد هم قبل جرب العالمين يعني شيء جرب العالمين يعني ترسى رب العالمين مازات يا رب العالمين خوش بیا رب العالمين همو قبل تجديد لبيه چوش کد که خود پینا خوش بید بيت تیشیش بوی زی چد کد زی توبید کد او چته خوده پی خوشش بیتو واجب کری همو گاوه ونیا تقصیریت دانا که تو درستی و کاملی و جوانی دکت اما هنگی تو یدگل که دا مع اللهی هنگی تو یدگل ددگل رب دا بی و هکا مروفیش گل رب دا بو طبعا هنده چجارا ونیا تو نای چو جرا بال نابی؟ چجا روانیه بزن نابی؟ جرا بردانا مینیه و همو گاوه رب العالمین ده چه دکت ده پشتوانیات تکد، ده هاروکاریات تکد ونیا ده دفاع تقد إن الله يدافع عن الذين آمنوا وبيعمل صلى الله عليه وسلم تصدق الله يصدقك بيش هكا توي راز بيتقال خده رب العالمين ده چه بيت؟ رب ده بيتقال سر أخير تکد؟ و دفاع هكا ما بس بيت مروف دار بس بيت چه بو مروفي؟ قلقا وبس و هند مروف ایماندار همون چجورا سحنا قوات دنیای مصالح دنیای ونیا لصلاحات الدنيا چجرا چو حساب بباش سر ناکد و این عبد خراس دل رب العالمینی این رب العالمینش ده چلی کرد رب العالمینش ده دفاع لکد <coughs> و رب العالمینش ده ولکاریو بکد وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين